Hei, vai ķēdes jau kājās? Viedokļi, pieredze, ieteikumi. Raidījums ķēdās. Čau, čau! Mēs esam atpakaļ ar jaunu jinglu, jaunām tēmām, bet tomēr vēl joprojām katru mēnešu pirmo trešdienu, astoņos vakarās, vakarā. Un es ceru, ka tu jau esi nomainījis zandalas uz kedām, jo ir laiks klausīties mūsu pirmo sezonas raidījumu. Un šis raidījums būs ļoti īpašs, jo ir iesācies septembris, ir iesācies mācību laiks, kad varbūt var izzināt ne tikai jaunākās lietas kādā sfērā, bet arī pats sevi. Un šis būs raidījums par to, un tad es lūkšu nedaudz viesus iepazīstināt par to, kas viņas ir, kā viņas darbojās, un nedaudz vēlāk parunāsim par raidījumu tēmu. Čau, mani sauc Elīna. Es šobrīd esmu Scripture Union Latvijas vadītāja. Vasarā mēs darbojamies savā daba nometnēs ar komandu. Kā reizi tieši ir aizritējusi tāda jaudīga sezona, višķi vēl nav spēka, bet lēnām sāk atgriezties. Bet kopumā mana ikdiena un nu, kopumā arī mans aicinājums, tā varētu teikt, ir par jauniešiem un jauniešu darbu un uh, palīdzēt jauniešiem pieaugt dievā un iepazīt arī sevi vairāk. Sveiki, es esmu māsa Zane eh, no Ķīpsalas māsām, tautā tā mūsu devē. Uh, ikdienā es uh, esmu supervizors, darbojos ar ģimenēm, ar vecākiem, vadu atbalsta grupas un uh, teikt, brīvajā laikā e, vadu arī Samuela gadu, e, kas ir e, gads jauniešiem, kuri vēlas izzināt arī dieva gribu savai dzīvei, tuvāk iepazīties ar citiem jauniešiem, kas ir līdzīgi domājoši, un arī tuvāk iepazīt sevi. Un tad, eh, jā, šis raidījums pirmais ir par aicinājumu, kas, protams, katram noteikti ir kaut kas īpašs un kaut kas citādāks, bet varbūt jūs varētu pastāstīt, kas ir vispār aicinājums, varbūt kādam, kurš pirmo reizi dzird šo terminu. <laughs> es eh, pirms raidījuma iegublēju, jo eh, kurš gan tā nedara? Kad vajag atrast definīcijas, paskatījos tezorā, protams, un, protams, tur ir dažādi tie skaidrojumi, Bet uh, tas, kas man liekas as asociējas ar šo tēmu, ir tas, ka aicinājums pārnestā nozīmē ir vēlēšanās, tieksme kaut ko darīt vai dzīves uzdevums. Un tad vēl ir vēl viens papildus, kas ir joma reliģijā, dieva aicinājums atgriezties no grēkiem un ticēt evaņģēliem. Tas ir tezorā rakstīts. Jā, es varētu papildināt savukārt. <laughs> Es neskatījos ne definīcijās, ne, ne meklēju tur teoloģiskas atbildes, bet uh, nu, kapelā lūdzoties, man atnāca tāds, e, mm, var teikt, e, tāda definīcija, vai kā es teiktu, kas ir aicinājums. E, aicinājums ir Dieva iniciatīva un cilvēka izvēle, jo aicinājumam vienmēr ir, nu, es domāju, aicinājumam vienmēr ir jāpārauga izvēlē, uh, Eh, Dievs var aicināt, jūs arī mūs aicinājāt uz raidījumu kedās, bet eh, jūs varējāt aicināt, aicināt un aicināt, bet tomēr eh, bija jābūt arī izvēlē no mūsu puses, un es domāju, tāpat ir arī ar aicinājumu, gan profesionālā ziņā, gan arī tādā dzīves aicinājuma kontekstā, un jā, ka kungs ir tas, kas mūs aicina, un mēs esam tie, kas izvēlamies atsaukties būt mm. viņa tuvumā un kalpošanā viņam. Es ar to varētu piekrist, ka mana personīgā sajūta par to, kas ir aicinājums, ir tāds kaut kāds impulss, jeb, jeb kā bija rakstīts, tā tieksme, kaut kas, kas ir tāds pamudinājums, bet tas nenozīmē, ka tas ir uh, akmenī cirsts un tas ir vienīgais kaut kāds veids, bet kā tas ir tāds kaut kāda iekšēja sajūta, ko mēs sajūtam, un tad ir jautājums, vai mēs atsaucamies uz to. Jā, es varbūt <laughs> arī varu papildināt. Uh, uh Vēl domājot par aicinājumu, es varētu teikt, ka viens ir tas eh, aicinājuma garīgā dimensija, un tad ir ārējā izpausme. Jo dažreiz mums liekas, piemēram, eh, es jūtu, ka Dievs man aicina būt par skolotāju. <laughs> un, tad, eh, un tad mums liekas, ka dažreiz var likties, ka vienīgā izvēle un iespēja ir doties uz klasi un izvēle un tur būt par skolotāju, un tad liekas, nē, es to galīgi nevēlos, tas nav priekš manis, bet eh, tā ārēja, aicinājums būt par skolotāju var būt, bet tas eh, ārējā izpausme, viņi var būt ļoti dažādi, var būt sporta treneris, var būt, nezinu, supervizors, var būt eh, nu, daudzās dažādās jomās šo te aicinājumu piepildīt. Tā kā es domāju, arī svarīgi uz to ir vērst uzmanību, tādā plašākā kontekstā skatīties to, kas man sirdī deg, jā. Un tad uh, varbūt nedaudz paturpinot par arī ārējo izpausmi, uh, ir jau arī tā, ka nevienmēr saprot savu aicinājumu pirms sāk mācīties par kādu profesiju vai tā. Un uh, varbūt ir kaut kādas lietas, kas liecina, ka tas, ko es esmu izvēlējies darīt, tas, ko es gribu darīt ar savu dzīvi, tas ir arī mans aicinājums, ka tas ir tas pareizais ceļš, kas man būtu jāiet. Un tā, kas būtu tas, kā varbūt saprast, ka uh, Dievs man aicina tieši šajā ceļā? Nu, es varu pateikt pēc savas pieredzes, ka tas, kādu profesiju izvēlējos, tad, kad es biju vidusskolā, nenozīmē, ka tas ir mans aicinājums. Es esmu jau izmācījusies divas augstākās izglītības un mainījusi veidus, ta, kuros es izglītojos, bet tas ir tikai veidojis to, kas es esmu, un darījis tā kā papildinājis mani, un tas nav tā, ka es izdarīju nepareizi izvēli, tā kā es biju vidusskolā, bet tās pieredzes, kam es izgāju cauri mācoties, ir devušas man klāt manam aicinājumam un devušas tās pieredzes, kas es šobrīd esmu un kāpēc es varu būt varbūt drosmīgāka vai, vai nezinu, mīlošāka kaut kādās tēmās vai arī gudrāka kaut kādās tēmās, ir tas, ka es iespējams izdarīju – Es nevarētu pat teikt, ka nepareizas izvēles, bet es izdarīju tās izvēles, ko es izdarīju, un Dievs viņas visas ir vērsis par, par labu, lai es varētu darīt to, ko es daru šobrīd. Un tagad tas, kam es esmu izgājis cauri, saprotu, ka visas lietas es šobrīd varu lietot savā darbā, kuras esmu tagad, un ka Dievs lieto tās manas dāvanas, manas spējas, manas pieredzes, arī sliktās pieredzes un kļūdas, lai es varētu darīt to, ko es daru tagad, un kalpot bērniem, jauniešiem un uh, Jā, tas, tas ir tas, tas brīnumainais, ko Dievs dara ar mūsu dzīvēm, kad nav tādas pareizās izvēles, man liekas. Ka nav vienas vienīgas izvēles vai vienas vienīgas formulas, bet ka mums katram ir tas ceļš, ka, kas mums ir jāiziet, un ka es nevaru pateikt, ka ir tikai viens veids, kā tu vari izvēlēties savu nākamo profesiju. Nu, man skolotāja pateica, ka Izvēlējies kaut ko, kas te, ko tev patīk darīt. Un tāpēc es izvēlējos turismu, jo man patika ceļot, un es mācījos par turismu aģentu. Es neteicu, ka es tagad gribētu būt turismu aģents, bet, eh, bet man tās pieredzes ļoti nodara šobrīd arī ikdienā, un arī komandējumos braucot un tā tālāk. Tāpēc es neteiktu, ka ir viens veids, kā izvēlēties, bet nu jā, dari to, kas, kur tu jūti, ka tev šobrīd ir jāiet. Jā, es arī varbūt. Uh papildināt, jūs minējāt tādu ļoti svarīgu aspektu – drosmi. Drosme mēģināt, drosme doties uz priekšu, drosme izzināt. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, jo nereti ir nācies dzirdēt – cilvēkam ir 20, 30, 40 gadi, viņš saka, māsa Zana, kāds ir mans aicinājums, un tev ir 60 gadi, un tu joprojām Dievam jautā, kāds ir mans aicinājums, un nekad nav, nav bijusi drosme mēģināt, nebaidīties, kļūdīties, ne, nu, tas ir pilnīgi dabīgi, ka mēs kļūdamies, bet uh, arī tā kā jau šeit minēja, tad, kad mēs kļūdamies, mēs no tā mācamies, mēs no tā mācamies, un, un tad, kad uh, kungs Jēzus aicināja apustuļus, uh, viņš teica, uh, lai nāk un seko viņam, Un tas pirmais uzdevums viņš aicināja apustuļus, lai viņi būtu ar viņu. Tas ir pirmais, <laughs> es domāju, pirmais pats būtiskākais aicinājums ir kļūt, eh, ir būt Dieva tūmā un kļūt svētam, nu, augt, eh, pieaugt. Nu, mēs to saucam kļūt svētam, pilnveidoties, to var saukt dažādās valodās. Eh, bet tas ir tas pirmais aicinājums, un tad, kad mēs esam tuvu kungam, iepazīstam paši sevi, tad arī atbilde uz to, kāds ir mans aicinājums, uz ko, ko man dzīvē darīt, viņa atnāk. Un uh, esmu arī, <laughs> citreiz jaunieši saka, bet kā es varu zināt, ka es nekļūdīšos? Es saku, tu nevari zināt. Uh, Bet jā, bet vienkārši doties uz priekšu, vai citi jautā, kā es varu zināt, vai man ir klosterdzīves aicinājums. Es saku, nu, ej un pamēģini es nezinu, vai tu māki peldēt, nu vienkārši ej, meties upē iekšā un mēģini peldēt, un tad tu redzi, vai tu esi labs peldētājs, vai tev tas dara, vai tev tas nedara. Jā, bet neviens ceļš nav bez šķēršļiem, un uh, varbūt ir kaut kādas lietas, kas palīdz vai varbūt tieši traucē atpazīt un arī īstenot savu aicinājumu un to vispār tā kā piepildīt līdz pilnvērtīgākajam Pirmais, kas man nāk prātā, eh, tas ir bailes. Tas, kas mums traucē doties aicinājumā vai realizēt jebkuru, jebkuru ideju, tās vienmēr ir bailes. Un, un tas, ko es arī jauniešiem saku, paskaties, ar kādām domām tu sevi biedē. Eh, tad, kad mums ir kaut kur jāuzstājās vai jādodās kādā jaunā projektā vai uh, Eh, jādara kaut kas, ko mēs nekad vēl neesam darījuši, tad kas ir pirmās domas, vai mēs domājam, wow, fantastiski, man tur viss sanāks, man tur tā veiksies. Lielākoties mēs sevi ar kaut ko baidām. Uh, Un eh, bija arī kāda meitene pirms daudziem gadiem, viņa atnāca un teica, māsa Zane, man, es zinu, ka Dievs mani aicina uz klosteri, bet, bet es tur būšu tik nelaimīga. <laughs> viņa, viņa jau zināja, ka viņa nekad nebija bijusi klosterī, bet viņa jau zināja. Tad, tad viņa bija jau izdomājusi, ka viņa tur būs nelaimīga, tās tie baļu scenāriji, ar kuriem mēs sev biedējam. Un, eh, jā, un, un es teiktu, ka īstenībā aicinājums tā ir vieta, kur cilvēks ir laimīgs. Eh, ne bez šķēršļiem, ne bez grūtībām, bet eh, nu, no savas pieredzes var teikt, jā, ka tā ir vieta gan profesionāli, gan arī tādā dzīves aicinājuma kontekstā, ka cilvēks ir laimīgs nu, ar iekšējo tādu mieru. Un, jā. Nu, jā, es arī varu piekrist, kā Zana teica, eh, bailes, jā, tas ir tāds dziļākais, varbūt tāds primitīvākais veids, kā to izskaidrot, bet es varētu vēl piebilst no tāda psiholoģijas aspekta, uh, ka droši vien tā domāšana ir tā problēma. Jā, kā mēs skatāmies uz lietām, tad, kad mēs jau dodamies tai lietai pretī, kā mēs uz to skatāmies. Un tieši tā, ka tā sieviete ienāca jau ar šīm, šiem meliem un ar šīm domām, tas jau sabojāja to procesu, tāpēc ka viņa jau skaties, ka rezultāts varētu būt šāds, tāpēc es nemēģināšu. Un uh, es nesen tieši biju uz vienu lekciju, kur runāja par to, ka man liekas, tā mūs, mūsos iedzītā rietumu kultūras, kultūras domāšana par rezultātu kā svarīgāko ir sabojājusi to mūsu uztveri un to, kā mēs skatāmies uz lietām. Piemēram, ja es nedabūšu labu atzīmi, tad tas nav izdevies. Ja es nedabūšu diplomu, tad es neesmu izdevies. Ja man nav, tur nezinu, atzinība no visiem, tad es neesmu vērtīgs vai es neesmu svarīgs. Bet kā Dievs skatās uz lietām, ir daudz citādāks. Viņš skatās uz procesu labi, mēs šoreiz izgāzāmies, mums nesanāca, ko mēs ar to iestākam. Mēs mācāmies, mēs izējām cauri šim procesam, mēs kļūstam stiprāki caur šo procesu un mēs ejam tālāk. Tas būtu tā kā, piemēram, es esmu arī treneris pēc profesijas. Tā kā mēs skatītos uz, uz treniņiem kā uz lietu, ko varētu pabeigt. Nu, tā kā mēs tagad uzkačāsim bicepsus un mēs pabeigsim. Nē, tas ir ilgstošs process, tas ir veselības veidošanas process, process, kurš nekad neapstājas. Līdz ar to mums tā arī ir jāskatās uz šo aicinājumu. Nav tā, ka mēs kaut ko izvēlēsimies, un tad jau mēs būsim pabeiguši. Tas būs tas rezultāts, viss mēs sasniedzām. Bet tas ir par procesu, tas ir par to, kā mēs veidojamies. Arī tad, kad es pēc vidusskolas, tagad man ir 32 gadi, jā, es zinu, ka tas liekas ļoti daudz, bet nav daudz. Uh, Bet tie, tas process, kad es izvēlējos to savu profesiju, un tad, kad es sapratu, ka varbūt tā nav mana, mana dzīves profesija, un tas nav tas ceļš, ko es gribu iet, nenozīmē, ka es kļūdījos. Tas nozīmē, ka tas man palīdzēja saprast un nonākt tuvāk tam, kas es esmu, un palīdzēja saprast, kas es esmu Dievā, un kas ir tas, ko es gribu darīt ar savu laiku. Un tad, kad es uz to skatos šādi, uh, tad man nav tā, ah, es izniekoju tos, nezinu, tos sešus, septiņus gadus no saviem 20 līdz cik. Bet nē, tas bija ļoti labs veidošanās process, kurā es mācījos, un tas veidoja mani par to, kas esmu tagad. Un kā jau iepriekš teicu, tas deva man šo drosmi pastāvēt par lietām, kam es ticu, tāpēc, ka es izgāju tam cauri un es simtprocentīgi sapratu. Un tāpēc man liekas, tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi uh, ka mēs skatāmies uz to, kā, ok, es esmu gatava iet šo ceļu, bet iespējams, ka es kļūdīšos. Visticamāk, es kļūdīšos, bet tas nekas. Tas ir process, kurā es augstu, kurā es mācos, kurā es audzēju šos muskuļus, un es iziešu cauri stiprāka, un es būšu daudz tuvāk tam, kas es esmu pēc tam. Tā kā, jā, tas skats uz lietām ir jāmaina. Tāpēc jau tas jautājums, kā, kā izdarīt to pareizi izvēli, tas jau ir nepareizs kā, jo nav pareizās izvēles. <laughs> tas, tas jau ir kļūda, jau ir jautājumā. Jā, un šeit vēl arī varētu piebilst to, eh, ka svarīgi ir šajā procesā nepalikt vienam. Tas ir atbildot uz jautājumu, <laughs> kas varētu palīdzēt. Nepalikt vienam, jo tad, kad mēs paliekam vieni eh, savās domās, tad mēs eh, ļoti bieži sapinamies sapinamies un apjūkam, un tāpēc svarīgi, nezinu, nu, katoļu baznīcā mēs runājam par garīgo pavadību, līdzgaitniecību, ir tā pati, tas pats Samuela gads, kur tu vari nākt kopā ar citiem jauniešiem, izzināt. Es teiktu, jā, svarīgi ir nepalikt vienam, meklēt atbalstu un uh, iet tādu sevis izzināšanas ceļu. Jā, un jau nedaudz pirms kādu laiku šo pieminējāt, bet uh, Vai profesijai ir jābūt aicinājumam, vai tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs no aicinājuma? Man liekas, ka Zana jau daļēji pieskārās tam uh, par to skolotāju. Nu, piemēram, ja mans aicinājums ir mācīt citus, uh, skolotājs ir tikai viens no rīkiem, kā to izdarīt. Un iespējams, ka tie rīki laika gaitā mācās, uh, mācās vai mainās, uh, bet, eh, bet tas nenozīmē, ka mans aicinājums mainās. Bet rīki var mainīties. Un līdz ar to es tieši arī, kad pirms es eh, kāpu augšā, es tieši domāju, jā, tie veidi, kā mēs nonākam līdz aicinājumam, ir ļoti atšķirīgi. Nu, tā kā ļoti mainās. Un, piemēram, es pieaugu ticībā, es pieaugu savā spējās, un man liek, uzliek Dievs jau lielāku atbildību un man jau tiek pavērtas vairāk durvis vaļā. Un iespējams, ka tas, kas es biju 18 gados, tas nē, nu, neesmu vairs tas pats, kas esmu tagad. Līdz ar to tas nenozīmē, ka mans aicinājums ir mainījies. Bet, eh, bet tie veidi, kā es nonāku līdz tam aicinājumam, ir mainījušies. Līdz ar to nu jā, nav, nav viena profesija, kuras varētu iemācīties, un tas būs varbūt pēdējais. Es domāju, arī profesijas ietvaros mēs pieaugam un mainamies un kļūstam par kaut ko citu. Uh, Līdz ar to jā, es, es domāju, ka nav viens veids, kā nonākt līdz aicinājumam. Jā, aicinājums. Es domāju, ka mēs atklājam dziļumu dziļumu, plašumu, citus aspektus. Eh, eh, tas virziens kodolā būtībā ontoloģiski viņš var ja būt, es domāju, iedots, ielikts mūsos, eh, un to mēs redzam caur, caur prasmēm, caur ilgām, caur to iekšējo dedzību dzirksti vai tīra, caur ārējām lietām, kas man padodās piemēram, man nepadodas grāmatvedība, cipari, skaitļi, man viens komatiņš šurpu turpu e, nu, nav nekādas atšķirības, un līdz ar to es nedomāju, nevienā brīdī neesmu domājis, ka mans aicinājums ir būt par grāmatvedi. Toties mans aicinājums, es tagad redzu, esmu nonākusi līdz tam, ka esmu e, ļoti laba supervizora. Tas ir, un es redzu, ka tas ir mans aicinājums, bet arī tas ir tiešām veidojies vismaz 20, 30 gadu laikā. Tas nebija tā uzreiz skaidrs un saprotams. Uh, Un, kā saka arī māsa Faustīna, viņa saka, eh, tad, kad cilvēks atsaucās vienā, vienai žēlastībai, tai tu daļa seko līdzi daudzas citas. Un tas tiešām ir tā, kad mēs sakam, jā, kaut kam vienam, pavarās nākamais aspekts, nākamais aspekts, un nav, un nav tā, es nezinu, man vismaz tā nav bijis, tad, kad es saku kādai lietai jā, eh, tad man uzreiz ir viss skaidrs, kā tas notiks. Nu, gluži kā Marija, viņa arī teica, kungs, bet jā, jā, Eņģelim teica, jā, bet kā tas notiks? Un, un to arī saka tādi garīgie skolotāji, tad, kad mums atnāk kāda ideja vai doma, vai mēs tā kā jūtam to savu aicinājumu vai virzienu, eh, nav svarīgi tajā brīdī saprast, kā, svarīgi ir teikt, eh, zināt, ko es gribu, ko es gribu, virzienu un tas, kā viņš atnāk soli pa solim, soli pa solim, jā, uz, uzticēties un paļauties tam procesam. Hm. Nu jā, es varu arī piebilst, ka atkal no manas pieredzes, uh, nu, lielākā daļa darba vietas, kurās esmu bijusi, es neesmu zinājusi, ka es tur strādāšu pat līdz pēdējiem brīdim. Līdz ar to tie lēcieni, ko man Dievs paļāvībā ir līdzis slēgt, man bija tā tāds veids, ka es lecu ārā no lidmašīnas bez izpletņa un ka zinu, ka viņš man noķers. Bija ļoti grūti tos paļāvības soļus spērt, bet, eh, bet tas man atkal ļoti trenēja uz šo paļāvību un, un pilnīgu paļaušanos uz Dievu un ko vispār nozīmē ticība. Ka es esmu gatava dot visu par to, ko Dievs saka. Kā, un ja man ir šis aicinājums, tad es atdošu visu. Un viņš man arī pārbaudīja līdz ar to, un tāpēc tā ir tāda jā, spēcīga, spēcīga paļaušanās par to, ka tas ir īstais, un es līdz pēdējiem brīdim nezināju, kā tas izskatīsies. Jā, tas ir interesanti, ka tu runā par paļāvību, jo <laughs> es tieši šorīt arī apcerot, nu, esot meditācijā, meditējot eh, Dievu vārdu un arī domāju par paļāvību, jo nereti uh, Eh, likās paļāvība, nu tad es paļaušos, es sēdēšu savā istabiņā un paļaušos, ka atnā, brīnumaini kaut kas notiks, eh, paļaušos, gaidu, ja, paļaušos, bet īstenībā eh, es sapratu, ka paļāvība ir par drosmi, par drosmi pieņemt lēmumu, paļāvībā, ka Dieva gars ir manī, kad es esmu kontaktā ar to iekšējo dievišķo gudrību, un tā ir paļāvība, ka es pieņemšu labu lēmumu, un ka Dievs mani vadīs, jā, tā kā... Mm. Jā, un tad uh, nedaudz atsaucoties uz jūsu atbildēm, tad vai, cik un vai uh, aicinājums ir elastīgs, vai arī varbūt elastīgi ir tikai veidi, kā piepildīt savu aicinājumu, bet aicinājums vienmēr paliek viens un tas pats. Mm. Jā, to ir grūti pateikt, jo es neteiktu, ka es esmu nodzīvojis visu savu dzīvi, un es tagad baigi labi saprotu. <laughs> esmu nodzīvojis tos savus 32 gadus, un es tikai saprotu tik tālu, cik es esmu tikusi. Un manā gadījumā tas aicinājums ir nācis lēni, un es pa bišķiņam tā kā lobot, nezinu, nu, sīpols nav labākais piemērs, jo viņš nav tik patīkams, bet uh, tā kā lobot tās kārtas nost, es lēnām nonok, nonāku līdz tam kodolam, un es neesmu droši, ka es simtprocentīgi varu pateikt, ka es esmu nonākusi līdz tam kodolam. Bet es esmu nonākusi tuvāk tam kodolam, to es varētu teikt, jā. Un šobrīd es jūtu, ka mans aicinājums ir kalpot jauniešiem, bet kāpjot atkal pa trepēm, es sapratu, ka tas nav īsti kalpot jauniešiem, neizskaidrot to. Tas atkal ir tikai veids, bet tas neizskaidro to, kas ir mans aicinājums. Un, uh, jā, tāpēc es, man liekas, vēl tikai tuvojos tādai skaidrai definīcijai. Varbūt dzīves beigās man vajadzēs vēl vienu interviju, un tad es <laughs> varēšu tuvāk pateikt, kāds bija mans aicinājums dzīves. Bet, uh, nu, jā, es, es neuzskatu, ka tas ir simtprocentīgi skaidrs līdz galam, bet mēs varam apzināties tos impulsus un tās lietas, un tad tuvoties tam aicinājumam. Hmm, man liekas, būs grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo man prasās mazliet eh, nu, runāt tādā konkrētāk, par kādu aicinājumu mēs runājam. Jo varbūt aicinājums tikpat labi uz ģimenes, nu, tāds dzīves aicinājums, ģimenes dzīve, priesterība, konsekrētā dzīve, misijas. Eh, vai tas var mainīties, vai es esmu laulībā un pēkšņi ja saprotu, nē, man ir eh, viss jāpārtrauc, jādodas, šī nav īstā sieva vai vīrs. Uh, vai aicinājums, eh, profesionālais aicinājums, vai aicinājums mīlēt. Es gribētu <laughs> runāt par aicinājumu, tādu eh, ļoti dziļu eh, aicinājumu mīlēt, un tad, ja mēs iemācamies mīlēt sevi, savu tuvāko, un līdz ar to arī Dievu, tad tie pārējie aicinājumi mēs esam har, lielākā vai mazākā harmonijā, tādā veselumā, uh, Un, un citreiz mēs ļoti koncentrējamies uz tām ārējām lietām, mm, kā kaut ko izdarīt eh, pareizi, bet ja nav, nav ielikts pamats, vai, piemēram, nezinu, baznīcā tur kādreiz formācija arī bija ļoti svarīga, galvenais, lai rociņas pareizi saliek, vai tur pareizi sēž, vai pareizi uzvedās – Bet neviens nekad nav pajautājis, kā tu jūties vai kas notiek tevī, eh, jā, kāda ir tava spēja, <laughs> nu, kaut vai, kaut vai mīlēt un pieņemt otru cilvēku un sevi, un tas, un attiecībās, jebkurā vietā, ģimenē, aicinājumā, profesijā, darba, darba vietā, nu, tas ir fundaments. Eh, jā, nu es teiktu tādu, un vai tas var mainīties, nu es domāju, tas nemainās, tas viņš tikai padziļinās. Starp citu, man liekas, ka mums viens svētais gars ir ne. <laughs> es, eh, tad, kad domāju par aicinājumu tēmu, tas bija šī raksturvieta man nāca prātā. Un es sapratu, ka tas ir mans dzīves aicinājums, un tagad jūs sapratīsiet, kāpēc viens svētais gars. Eh, un tas ir no Marka Evanģēlīja 12. nodaļas, 28. līdz 31. pants, starp citu, viena no manām mīļākajām raksturvietām. Un kāds no raksturmācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka viņš tiem labi bija atbildējis, nāca un viņam vaicāja, kurš ir augstākais bauslis par visiem? Jēzus atbildēja: Augstākais ir klausies Izrēla, tas kungs mūsu dievs ir viens vienīgs kungs, un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un no visas savu prāta, un no visa sava spēka. Otrs ir šis, tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu. Cita lielāka baušļa par šiem nav. Un ja uh, ja mēs uz baušiem skatāmies kā uz tādu rīcību, nu, kā uz likumiem vai kaut kādiem norādījumiem, tad man liekas, šis, nu, kā jau tu teici, tas ir visa pamatā. Visas mūsu rīcības pamatā ir šis bauslis. Jebkas, ko mēs izvēlamies darīt, ja šis ir balstīts uz to, tad tas ir pareizais jau. Tas jau ir pareizā izvēle. Vienalga, kurā virzienā tu ej, tā jau ir pareizā izvēle, ja tu balsties uz šiem diviem augstākajiem baušiem, kas ir pāri visam. Līdz ar to es domāju, tur nav iespēja pat kļūdīties. Ja tu izdari to, tad jau tu jau esi jau uz pareizā ceļa. Jā, un uh, ir pienācis laiks um, mūzikas pauzei, un kā vienmēr dziesmu ir izvēlējies viens no mūsu viesiem. Tādēļ es lūdzu, lūkšu nosaukt, kas šī ir par dziesmu, un varbūt nedaudz pamatot dziesmas izvēli. Jā, tā dziesma saucās In the Presence, un uh, tas sasaucās arī šo raksturvietu par to tuvošanos viņam vispirms un mīlēt viņu vispirms, un tikai tad mēs varam apzināties, kas mēs esam un kas ir tas mūsu ceļš, un lai arī cik um, čīzī tas nebūtu, ka visi to saka, ka jā, tev jāmīl Dievs un no viņa viss nāk, bet tā ir taisnība. Uh, cik es esmu pieredzējis, un nav, nav cita veida, kā iegūt to zināšanas un spējas atklāt savu aicinājumu vai mīlēt citus, kā viens caur viņu. Un tikai tuvojoties viņam, šī iespēja mīlēt sevi un citus nāk. Tāpēc būt tajā viņa klātbūtnē un baudīt viņa klātbūtni, tas ir tas, no kā, no kā mēs iegūstam šo spēku un mīlestību vispār darīt lietas. Klausamies! Thank you. As I center focus, I see you were here. I just didn't Замыть Klausies raidījumu Kedās. Mēs esam atpakaļ un šajā sezonā tas gan nav mainījies, ka pēc mūzikas pauzes mums ir sadaļa ātrie jautājumi. Un šie jautājumi laikam ir visbiedējošākie no visiem jautājumiem raidījumā, jo šie ir vienīgie jautājumi, kuri viesiem netiek sūtīti pirms raidījuma. Uh, Tad šie, šie jautājumi ir, lai iesildītu balsi pēc mūzikas pauzes, un mērķis ir atbildēt pēc iespējas īsāk, pēc iespējas ātrāk ar pirmo, kas nāk prātā. Un tad pirmais ir, vai katram cilvēkam ir aicinājums? Jā. <laughs> Sinhroni. Un jā, otrais jautājums. Tur viens vārds, divi vārdi, trīs vārdi. Aicinājums ir Mm. Dieva iniciatīva un cilvēka atbilde. Kaut kāda iekšēja kustība. Mm -hmm. Un tad uh, pēdējais ātrais jautājums ir, kad ir īstais brīdis domāt par aicinājumu? Tagad. Vienmēr. <laughs> un tad uh, jūs arī raidījuma pirmajā daļā ļoti daudz pieminējāt to, ka jūsu atbildes ir skatoties uz jūsu pašu pieredzi. Un, es tad varbūt vēlētos palūgt jums nedaudz pastāstīt savu pieredzi, padalīties, kā jūs esat nonākušas līdz savam aicinājumam, kas jums ir palīdzējis, kas ir traucējis. Un, jā, un, protams, tas ceļš vēl nav beidzies. Tas nav tā, ka, ka, ka arī ka vienkārši mēs beidzam, bet tas vienmēr turpinās. Bet varbūt līdz šim kā tas ir bijis. Mans aicinājuma izzināšanas posms bija 11 mm, gadu garumā, jo tad, kad es atgriezos, es eh, studēju, un eh, loģiski es ne par tādu klosteru dzīvi vai ne par ko tādu kopienas dzīves nebiju dzirdējusi. Nu, es tur dzīvojos pasaulē un biju <laughs> laimīga, un, eh, un tad es vienmēr teicu, ka man būs vīrs un bērni. Savukārt mana draudzene vienmēr teica, viņa būs klostermāsa, un kā jūs domājat – Šodien es esmu klostermāsa, un viņai ir četri bērni. <laughs> tā kā <laughs> viss tas tā ir izvērties. Uh, nu jā, un nu tad es ļoti lūdzos, lai Dievs man dod labu vīru. Uh, pēc, tad pēc pāris gadiem es sāku lūgties, lai Dievs man uh, dod uh, kopienu, Un vēl pēc, jau pēc gadiem es uh, sāku lūgties. Bet tas arī ir uh, saistās ar to, uh, ar to, kā es veidoju attiecības ar kungu, ar manu tādu garīgās dzīves izaugsmi. Uh, Un, un tad es sapratu, ka vairs nav tik svarīgi, vai tas ir vīrs, vai tā ir kopiena, vai tā ir eh, klostera dzīve. Es sapratu, ka lai arī, kung, lai arī kur kungs mani aicinātu, es tur būšu laimīga. Un, eh, un jā, un, un tad, kad es vēl arī nenojautu, ka man ir klostera dzīves aicinājums, es dzīvoju kādu laiku Polijā, Un tur bija tāds, es devos uz kopienu eh, katru nedēļu, kopienas tikšanās, un tur bija priesteris, un viņš man katru reizi kā redzēja, un tad viņš teica, šitā ir klostera dvēsele. <laughs> Klostera dvēsele man likās, ko viņš runā, vispār kādu klostera dvēseles, nu, beigu no viņa, viņš man sūtīja uz klosteriem, lai es tur padzīvoju un lai es saprotu, bet es neko nesapratu. Un, eh, un tas, laikam, lūzuma punkts eh, visā manā aicinājuma izzināšanas ceļā bija, es devos uz Mečagori, eh, dzīvoju tur mēnesi un vienā brīdī kāpu Krustakalnā, lūdzos un, nu, tā, sadzirdēju tādu iekšēju mm, sajūta Dieva klātbūtni, eh, un, un <clears throat> ka kungs Jēzus eh, saka, eh, es meklēju šķīstas dvēseles, caur kurām dzīvot šajā pasaulē. Un tad man par lielu pārsteigumu es nu, jūtu tajā dialogā, ka es saku, jā, kungs, es vēlos būt šī, šī dvēsele, caur kuru tu vari dzīvot šajā pasaulē. Un, un tā, jā, un tad, tad es sapratu īsumā runājot, ka tas ir jā, tas brīdis, kad kungs mani ir aicinājis, un tas ir ļoti personīgi. Tu nevari nu, nevar paskaidrot, nevar izstāstīt. Un tad, kad es draugiem vēlāk tur teicu, eh, ka es došos uz klusteri, viņi tā eh, sastinga, paskatījās, un tad sāka smieties un teica, tu? <laughs> Nu, viņam tas likās nu, tik neticami. Bet tas ir kaut kas, ko... Eh, tā ir tāda īpaša tikšanās, priekš manis tā bija īpaša tikšanās, kur īstenībā nu, par to nevar izstāstīt. Tas ir, tas ir jāpiedzīvo. Un, uh, Un tad, bet tad es vēl tā nevarēju saņemties uz to klosteru aiziet, un, eh, un tad es dzīvoju kādu laiku Anglijā, mm, gan trīs gadu, un eh, tur daudz strādāju, un parasti arī cēlos eh, piecos no rīta, lai man būtu stunda kopā ar kungu lūkšanā, jo <laughs> savādāk nebija iespējams, un tad kādā brīdī arī sapratu, ka īstenībā nē, ka es vairs negribu atdot savu dzīvi par to, kas nav Jēzus. Un, jā, un tad, tad es pieņēmu lēmumu eh, doties. Jā, un tad man vēl bija tas jautājums, nu, labi, kungs, <laughs> tad es saprotu, ka tu mani aicini īpašā kalpošanā, tev tādā īpašā tuvībā. Uh, Tad, nu, bet uz kurieni? <laughs> Un tur man atkal nebija atbildes, un tad es kādu laiku lūdzos, un, un arī un es to atklāju īstenībā mm, lūdzoties svētos rakstus, vienkārši at, at, nu, tad tajā laikā es atšķīru, es teicu, un tad kungs saki, kur sēdēju savu Anglijā, un, un es atšķīru, un tur bija rakstu vieta, ja kāds grib būt pirmais, tas, lai ir visu kalps, nu neko izlasīja, lasīja tālāk, uh, Un es laiku, ne, es domāju, kas man tur neliek mieru? Un es sapratu, tas ir vārds kalps. Un iepriekšējā dienā es biju redzējusi, tajā laikam, laikam vēl bija tād, port, tāds portāls draugi, un tur bija māsas kalpones. <laughs> Nejauši nokļuvu pie tām māsām kalponēm, tad es palasīju, ko viņas lasa mājas, eh, raksta mājaslapā, un eh, man kaut kā sirdī ļoti norezonēja, tad, kad es atceros, es izlasīju tas, ko viņas bija rakstījuši par darbu ar jauniešiem, uh, Un, un es pirmoreiz padomāju, īstenībā e, viņas raksta ļoti patiesi, viņas neliekuļo, ka tas ir viegls darbs. Es arī biju lasījusi citus, <laughs> citu klosteru māsu, tur mājaslapas, ko viņas raksta. Un šajā brīdī es domāju, viņas raksta tik patiesi. Un, un, jā, un tad vēl tā svētā rakstu vieta un, Un tas man bija tāds apstiprinājums, jā, nu, ka tas ir māsas kalpons, ka kungs mani aicina uz, uh, doties atpakaļ uz Latviju, kaut es savu nākotni ar Latviju vispār nesaistīju. Uh, Un, un tad, kad es nonācu tieši Čīpsalas klosterī, tad uh, bija tā sajūta, ka es beidzot es esmu mājās. Tā ir tāda ļoti dziļa iekšēja sajūta, beidzot es esmu mājās. Un, jā, nu, tā kungs mani vadīja īsumā. Mm. Jā, es pat nezinu, ar ko lai sāku. Tās pirmās domas, kas manī ir, ir tas, ka es varu atskatīties tikai atpakaļ gaitā un tad tīt to bildi atpakaļ, un tad es tas īsumā tas sākums ir tāds, ka tas, kas es biju agrāk, es, eh, es esmu introverts cilvēks, un tajā laikā es īsti nesapratu, ko tas nozīmē, jo tad, tas tā nebija nodefinēts. Un tad es domāju, labi, es esmu kautrīga, esmu bailīga, esmu nedroša un tā tālāk. Un tā, tie bija tie vārdi, kas man definēja. Bet tad, kad es iejutos, tad es biju citādāks cilvēks. Un es, tad, kad es biju drošā vidē, es uzvedos citādāk. Un īstenībā tā es arī nodzīvoju savus 11 gadus. Uh, kad, eh, kad es biju skolā, es biju vietas cilvēks ar draugiem, es biju cits cilvēks, draudzē, es biju cits cilvēks, un tas bija tāds meklējums, kas es vispār esmu un kurš no tām visām versijām esmu es. Un tad eh, kaut kādos 14 gados es pēc tam to tikai atcerējos pēc 20 gadiem, ka man bija, man liekas, tāda vīzija, es to tagad tā varētu nosaukt, bet tajā laikā es nesapratu, es sēdēju viens skolā un es redzu, Eh, tādu bildi, ka es stāvu visu priekšā un runāju. Un es tajā brīdī biju tāds, nē, 14 gadi man ir. Es tādu, nē, es visu priekšā, es taču nevaru ne dzīvot, noskaidrot neko. Nu, man visur rokas trīcas, neesmu pārliecināta, kā es varētu vispār runāt visu priekšā un vēl būt kaut kāds līderis un vadītājs. Un es neesmu nepiemērota, ne pietiekami ekspresīva, nepietiekami attraktīva, nepietiekami tur, nezinu, vizuāli skaista, lai tur tagad visus baigītu savaldzinātu sev pakaļ vai vēl nezinu ko, un ka man trūks tās īpašības, lai es būtu visu priekšā. Bet cauri gadiem ejot, uh, man bija tāda iekšējā krīzīte, kā saka, 20 gadnieku krīze, es domāju, nu, ko, ko man dzīvē darīt. Un mūsu draudzē tajā laikā nebija kalpošana, jauniešu kalpošana. Un es domāju, nu, Dievs, nu sūti to vadītāju. Un nu, es jau kaut kādus vairākus gadus lūdzu, un sūti to vadītāju, un sūti to vadītāju, ka būtu vīrietis, ka būtu tāds spēcīgs vadītājs un tāds attraktīvs un tā. Un tagad viņš nenāk, un man tā, tāda jau frustrācija, tā kā, kas notiek, kāpēc nenāk tas vadītājs, un viņš man vienkārši tā diezgan skaidri atbild, ej, Un man tāds, es? Ne jau es, es nē. Tā kā ir tik daudz citi varianti, ir daudz labāk varianti par mani, es nē. Bet tā, tajā vasarā man bija tāds lūzuma posms, un man bija tāds labi. Es pamēģināšu, un ja, ja tie, es piedāvāšu tiem saviem pāris jauniešiem draudzē, ja viņi teiks jā, tad tikai tad jā, bet ja viņi teiks nē, es nekalpošu. Un kā jau vienmēr ar Dievu, viņi pateica jā, un tad sākās mana pirmā kalpošana draudzē. Un tad eh, pēc pāris gadiem, kad šie jaunieši jau izauga, tad uh, bija pusaudži, un atkal viņi man kaut kā līpa apkārt, un es viņam, es Dievam saku, nu labi, Dievs, tu gribi, lai es viņiem, ar viņiem darbojos vai nē, man riebjās pusaudži, viņi ir tik nestabili, un, tik, uh, un viņi visu laiku mētājas, viņi paši nezin, ko viņi grib, ko es ar viņiem darīšu, es vispār nesaprotu. Un, uh, un Un es, labi, es saku, labi, es piedāvāšu viņiem, un ja viņi piekritīs, tad es tikai darīšu. Un es piedāvāju, un, protams, viņi atkal piekrīt. Un tā es nonācu līdz tai savai jauniešu kalpošanai savā draudzē. Bet, eh, bet otrs, kas nāca tam paralēli, bija, es strādāju turisma aģentūrā pēc tam, kad es izmācījos turismu. Un es sapratu, ka man riebjās sēdēt birojā, un man nenormāli nepatīk, un ka man nav iespēja izpausties, un ka tur ir nu, tāds, tā kā, tāda kaste, tāda sajūta, ka man nav iespēja izpildīt to, kas es esmu, nu, kas es esmu un kā, uz ko es esmu aicināta. Un tajā brīdī es nezināju, kāds ir mans aicinājums. Un, eh, un kaut kādos 24, nē, 24, 25 gadi tas bija tas laiks, kad, kad eh, es teicu, ka es vairs nevaru izturēt, un ka lai Dievs mani vēl kā ārā no turienes, jo es pati nevarēju pateikt nē. Un viņš atkal man iedeva to nākamo soli tikai pēdējā brīdī, un es aizgāju strādāt uz Lelbu jauniešu centru, kas ir tā kā Lutāņu jauniešu centrs, uh, kā palīgs vadītājam, un tas atkal bija tāds solis pretī tai līderībai, ko es tajā laikā arī neapzinājos, ka es varētu būt vadītājs. Es teicu, nē, es varu, esmu ļoti labs palīgs, es varu atbalstīt visus, es varu palīdzēt, esmu ļoti labs izpildītājs, bet es neesmu labs vadītājs. Es noteikti nevaru būt vadītājs. Un kur nu vēl kaut kādai organizācijai vadītājs, kāda iespēja vispār. Bet tad Dievs man sūta visus tos stāstus par Dāvidu, par Mūzu un visu, un tur visu laiku ir to, ka viņi paši nu, labi, Dārvids tā nevisai, bet ka citi domāja, ka viņi nav piemēroti, vai ka Mozus pats domāja, ka viņš nav piemērots un ka viņš šaubījās, un ka, un ka Dievs tā kā viņu, nu, ne, negluži sodīja par to, ka viņš šaubījās, bet ka, ka, ka viņš nebija apmierināts ar to, ka Mozus apšaubīja Dievu spēku. Un man bija tāds, nu, labi, es nerunāšu vairs pretī, es vienkārši sekošu tev. Ja tu tur iesi, es iešu, ja tu tur neesi, es tur neiešu. Un tā sākās tas mans līderības ceļš uz, uz šo amatu arī, ka vienkārši tāds labi, es sekoju tev, ja tu mani sauc, es eju, ja nē, tad es nē. Un tā es vienkārši nonācu līdz tam amatam, vadības amatam, kurus esmu, es joprojām pakluso, neuzskatu, ka esmu piemērota, <laughs> bet uh, Dievs ir tas, kas dara piemērotu, un es ticu viņa spēkam, nevis savam spēkam. Un es ticu, ka viņš var darīt brīnumlietas, viņš var mani mainīt, un ka viņš ir tas, kas piepilda to manu potenciālu, tāpēc, ka es viņu pazīstu. Un, starp citu, tādu apstiprinājumu es tieši saņēmu klusumreklekcijas. Es pat negāju uz klusumreklekcijām ar tādu jautājumu, kāds ir mans aicinājums, bet kaut kur dzīves sirdī man tas jautājums bija, vai tā vieta, kuras esmu, ir īstā vieta tajā brīdī. Un viņš vienkārši atbildēja ar rakstu vietu – kad Pēters jautāja Jēzum, nē, kad Jēzus jautāja Pēterim, vai tu mani mīli, un Jēzus atbildēja, gan manas avis, un tas pirmā, pirmā raksturvieta ir gan manas jērus, un tam man bija tāds, jā, es esmu īstajā vietā, tas ir tas, ko Dievs grib manai dzīvei, un, mm, nu, es varu būt laimīga, es varu arī ar to pelnīt naudu, nekādu dižu lielu naudu jau nav, bet uh, man pietiek, un līdz ar to es pildu to, ko Dievs manā dzīvē ir aicinājis darīt. Wow, tiešām skaisti pieredzes stāsti, kas es ceru, ka kādam, kaut vienam klausītājam aizķersies un, eh, un palīdzēsiet ceļu tālāk, palīdzēs sākt domāt par savu aicinājumu un eh, varbūt tad raidījuma nosk noslēgumā jūs varētu nedaudz pastāstīt par uh, to, par tām organizācijām, kurās jūs uh, darbojaties uh, ar jauniešiem, palīdzat jauniešiem? Nu, es varu dažos vārdos pateikšu par Samuēla gadu. Ehm, Tā gan nav organizācija, tas ir vienkārši tāda programma jauniešiem. Ehm, sākam septembrī, ehm, tiekamies reizi, ne, reizi mēnesī līdz maijam, tad ir jūlijā ir klusuma rekolekcijas nedēļu un noslēguma tikšanās ir oktobrī. Un Samuēla gads ir domāts jauniešiem no 18 līdz 35 gadu vecumam tiem, kuri vēlas izzināt savu aicinājumu, saprast sevi, eh, tuvoties Dievam, un eh, tas princips ir tāds, ka mēs tiekamies reizi tad mēnesī, un eh, starp šīm tikšanās reizēm jaunieši katru dienu lasa svētos rakstus, jo, lai sadzirdētu Dieva gribu un <laughs> saprastu sevi, tiešām ir jāpazīst šī mīlestības valoda, un tam ir jāvelta laiks, lai iepazītos ar Dievu un atpazītu, kā viņš runā manā dzīvē, arī ir mazāk laika uh, internetam, jo, lai būtu laiks lasīt svētos rakstus, ir kaut, nu, kaut kā jāatsakās. Un, un, jā, un, un šo Samuela gada laikā jauniešiem ir arī garīgā pavadība, obligāti tikšanās, lai pārunātu visus sev svarīgos jautājumus. Un tas tā īsumā, un vairāk informācijas var atrast uh, Facebook lapā pie māsām kalponēm vai arī māja, mājas lapā www.kalpones.com. LV. Mm. Jā, man ļoti nepatīk runāt par darbu, bet tas, protams, ir svarīgi, ka citi arī zina, ko mēs darām. Um, jā, tātad tās nometnes, sava daba nometnes notiek katru vasaru, bet tas nav vienīgais, kas notiek. Jūs varat piesakot sava daba kontam, tur paskatīties gan Instagram, gan Facebook, ko mēs darām, kāds izskatās un tā tālāk. Bet man liekas, tas dziļākais un tāds varbūt vērtīgākais darbs, kas notiek paralēli tam, ir tas redzēt, kā mainās jauniešu dzīves. Un eh, tas pārmaiņu process notiek caur kalpošanu, līdzīgi varbūt kā, kā māsa Zana arī teica, ka eh, kad mēs mainām to sirds attieksmi no tā, kad mēs ņemam uz to, kad mēs jau sākam dot, tas ir tas pieaugšanas process, ticības pieaugšanas, un tad arī mums, mūsu organizācijā ir šī iespēja iziet šo māceklības ceļu. Uh, Nu, nometnē ir iespēja, kā ir, mēs viņu saucam par jauniešu nometni, bet patiesībā tā ir mūsu vidū to sauc par tādu mācekļu nometni, kurā dalībnieks pēc 15 gadiem viņš var iet to nākamo līmeni, kad viņš jau sāk mācīties dot, nevis tikai ņemt. Un, eh, un tad viņi iziet šo māceklības posmu, un pēc tam jau var pievienoties komandai, brīvprātīgo komandai, un tad arī turpināt šo kalpošanu ne tikai nometnēs, bet arī pieaugt šajās spējās arī tur, kur viņi ir. Un atkal nav viens ceļš, kā kalpot. Nav tikai jauniešu vakari, nav tikai, nezinu, svētdienas skola, bet mēs varam palīdzēt šo, caur šo kalpošanu kopā, caur šo laiku pavadīšanu kopā atklāt to ceļu, kas ir tam cilvēkam sagatavots. Un bieži vien tas nozīmē, piemēram, ir bijuši jaunieši man apkārt, kurus es mentorēju, kuri ir pat nomaina konfesiju, vai aiziet uz pilnīgi citu draugu, vai pilnīgi citu vietu. Un, un es esmu sapratusi, ka tas ir ok, ka tas nenozīmē, ka tie jaunieši ir priekš manis, vai ka priekš manas organizācijas tikai paredzēti, bet ka Dievs viņus gatavo un ka es varu būt blakus tajā procesā. Un tas ir tas skaistais, jā, ko mēs varam piedzīvot arī caur šo organizāciju, redzēt tās pārmaiņas jauniešos, uh, ka no dalībnieka viņi jau ir kļuvuši par vadītājiem un ka viņi pieaug ticībā un pieaug spēkā un ka viņi mainās un, un, jā, un ka tas, tās pārmaiņas, ko mēs varam piedzīvot, tās ir ļoti skaistas. Un arī papildus tam, tas nav tikai nometnēs, bet es arī piedāvāju savas <laughs> personīgās konsultācijas gluži nē, bet kā, ja kādam ir vajadzīga vajadzīgs kā cilvēks, ar ko parunāt par šo tēmu, tad es esmu atvērta Eh, var paskatīties manus kontaktus gan Scripture Union Latvija mājaslapā, ja jūs zinat, kā to angliski uzrakstīt, ja nē, tad ir vecā mājaslapa BDL, Bībeles draugu līga.lv, un tur ir tā kā saīsne uz jauno mājaslapu, un tad tur ir arī mani visi kontakti, es te publiski ne, neteikšu, bet ja jums ir vēlēšanās, tad jūs vienkārši varat atrast. Uh, un, protams, esmu arī visos sociālajos tīklos, tā kā, jā, sekoju līdzi jaunajām tendencēm. <laughs> Jā, liels paldies par sarunu. Jā, paldies māsai Zanai un Elīnai. Paldies arī tev, klausītāji, ka tu biji kopā ar mums. Un tiekamies jau pēc mēneša atkal kedās, atkal trešdien un atkal astoņos vakarā. Atā! Atā! Atā. Tu tikko dzirdēji raidījumu kedās. Seko mums Facebookā un Instagramā. Tiekamies katra mēneša pirmajā trešdienā, pulksten astoņos vakarā.